dzień dobry. Y, od razu przepraszam, że będę co jakiś czas zerkać do y, telefonu komórkowego, ale mam tu po prostu wpisane pytania. Mm -hmm. Si è scritta le domande nel telefonino, allora se guarda il telefono non pensare male che non è che legge ah, le no, cose, no, no. le domande. Eh io guardo lei. On się będzie patrzył na ciebie, więc... Wspaniale, dobrze. To takie pytanie na e, rozpoczęcie, na rozluźnienie. Chciałabym zapytać o e, doświadczenia z festiwalu, bo Octopus jest taką imprezą, która po pierwsze bardzo lubi włoskie kino i jest tutaj sporo ciekawych tej formy odbiorców, to po pierwsze, a po drugie kojarzy się ona również z bliskością twórców i z tym, że twórcy siadają sobie razem z widownią i oglądają filmy. Jakie doświadczenia, jakie emocje, jak się podoba l'atmosfera a Gdańsk. Mm-hmm. Allora, ti vuole chiedere eh, dell'esperienza qui in Polonia, mm, a Gdańsk, ma prima di tutto dell'esperienza con il festival, perché l'Octopus Film Festival è mm, una manifestazione dove, co- come da anni si può vedere, ama molto il cinema italiano. c'erano vari certo, registi visto, certo. italiani, certo. attri- c'era anche un'attrice italiana, oh, semi, e-, e, anche i posti sono diversi da un normale festival, eh, c'è questa vicinanza vicinanza con i registi, con gli artisti che si siedono, guardando i propri film e ti voleva chiedere di questa esperienza con il festival. Allora, eh Prima cosa, lo dico sempre, in questo momento la prima cosa che mi viene da dire è sempre la temperatura, perché eh, io vengo da un... Eh, eh io quando estate eh, dalle parti mie in Italia soffro perché non amo il caldo, eh, vista l'età forse <laughs> soprattutto, e quindi qui mi trovo meravigliosamente come... Eh, mi sento rifiorito, va bene? Mhm. Prima cosa. Seconda cosa, vedo oltre che io sono un amante delle cose belle e questa città è molto bella, abbiamo fatto due o tre volte la parte antica, siamo stati a visitare la cattedrale. Eh, eh, mi soffevo la fontana, ci sono delle cose eh, come sono fatte le case, mi, mi ricordano case eh, di, altri, di, altri, posti ma che dello stesso periodo, eh, mi viene fuori in mente la storia dell'Europa, insomma eh, tante sensazioni piacevoli la storia dell'Europa piacevole, non quella non piacevole, eh, tante sensazioni piacevoli. Eh, le, vedo la gente eh, che ha ancora un'educazione che da certe parti si è persa, mi sembra di capire. E soprattutto vedo un amore per il cinema e per un certo cinema, il cinema fantastico, il cinema horror, che sono il mio cinema. Mm-hmm. Eh, il festival ho octopus dite voi, sì. octopus, perché noi diciamo con l'accento diverso. Eh, è un festival che mi sta piacendo molto, sono contento di essere, io di solito eh, forse è il festival dove, almeno che non sto nella giuria di a vedere film, eh, è un festival che sto, sto, a lungo e mi fa piacere stare qui, perché ho visto... Ehm, una cosa che mi lusinga e che mi mette anche un po' di, eh, di panico, che c'è una grande, eh, c'è un grande partecipazione del pubblico, lo vedo dalle domande, lo vedo da come guardano certi film. Io certe volte, per esempio, credo che è un mio difetto, un mio pregio. Eh, nei miei film vedo sempre eh, la parte, il negativo, ossia il film di ieri sera rivedendolo mi è preso un colpo a dicendo chissà perché l'ho fatto, no? poi, poi ci ripensi e dici so, sono sempre sensazioni che hai, no? però vedo che il pubblico invece ama certi film, parliamo di film di 40 anni fa, insomma, eh? parliamo delle, della storia del cinema quasi al tempo di Lumière, insomma. <laughs> Ecco. E, jeżeli zaczniemy w ogóle mówić o tym pobycie w Polsce, to ja to cały czas powtarzam, chcę to powtarzać, jestem zachwycony tutaj temperaturą. E, z miejsca, z którego pochodzę, no, tam jest gorąco latem tak, że, że jest ciężko, a tutaj mam wrażenie, że wręcz zakwitam po prostu. Ta temperatura jest o wiele bardziej e, przyjazna. Jestem też miłośnikiem piękna i w Gdańsku to piękno odnajduję. Zwiedziliśmy katedry, jest przepiękna fontanna, ta część Starego Miasta bardzo mi się podoba, domy, wszelkie rzeźbienia na domach Mam też takie poczucie, że to miejsce pięknie dialoguje z innymi miejscami. i Po prostu przypomina mi się część historii Europy. chcę też pamiętać o tych pięknych historiach Europy, bo wiemy, że są też dramatyczne historie Europy. Także dużo miłych wrażeń tutaj e, przychodzi do mnie, też tak sensorycznie właśnie, ale też mam takie poczucie, że bardzo dużo ludzi tutaj ma w sobie takie dobre wychowanie i, i jest takie żywe zainteresowanie, jest to bardzo miłe. E, czasami też trochę panikuję, bo mam, mam takie, takie takie wrażenie, że właśnie będę e, potrafił z tym wszystkim obcować, ale też to uczestnictwo tutaj wiąże się z bardzo ciekawymi pytaniami e, i jestem tutaj bardzo e, mile zaskoczony, bo też jestem tutaj bardzo długo, a z reguły, żebym był tak długo na festiwalu, to musiałbym być na przykład jurorem, a tak to jestem tutaj y, dość długo i widzę, że też ludzie bardzo mocno kochają kino gatunkowe, kino fantasy, horror, czyli moje kino, także tutaj też się odnajdujemy i być może to jest taka moja moja rzecz, wada, zaleta, trudno, trudno stwierdzić, ale mm, ja jak patrzę na swoje kino, czy w ogóle na rzeczy, na które zrobiłem, to łatwiej przychodzą mi te rzeczy tak w negatywie, tak? Negatywnie patrzę. I wczoraj oglądaliśmy, e, którego nie widziałem przez długie lata, film e, Moriraja Mezzanotte, Zginiesz o północy. I ja miałam takie wrażenie, właściwie sobie zadałem takie pytanie, słuchaj, po co zrobiłeś ten film? On jest, e, on jest fatalny. Ale to są moje wrażenia, a właśnie odbiór ludzi był bardzo mm, ciekawy. Tutaj też się pozytywny aspekty pojawiły, a przecież cały czas mówimy o kinie, które powstało 40 lat temu, no to prawie jakbyśmy się cofali do Lumierów. Tak. No tak właśnie, no to cofajmy się trochę w takim razie i e, no, oczywiście musi na początku rozmowy paść takie pytanie, mm, to tak bardzo standardowo, ale muszę zapytać, bo jestem mm, ciekawa, o te początki filmowej przygody, bo wiadomo, że jak się mm, pochodzi z rodziny z taką głęboką filmową tradycją, to mm, obranie konkretnie tej ścieżki, żeby tworzyć filmy, jest chyba taką dość naturalną rzeczą. Jak to było w Waszym mhm. przypadku? Parliamo dei Lumiere, andiamo verso gli inizi. Eh, ti vuole chiedere dei tuoi inizi, perché certo c'è sempre la questione della famiglia con grandissime tradizioni di cinema, ma non è sempre la stessa, ognuno ha una sua storia di come inizia con il cinema. Se puoi raccontare dei tuoi inizi. Vabbè, ehm a rifare l'indebolì quello che ho detto agli altri, insomma, mi dispiace per te che... No, no, no. <laughs> allora, beh, i miei inizi, eh, io mm, sarò sintetico, eh, ero un ragazzino timido, eh, il set eh, di mio padre, eh, quelli di mio nonno non l'ho mai visti perché <laughs> ero, non c'ero, eh, mi mettevano paura, insomma, eh, non, non, avrei mai pensato di continuare a fare il cinema. Come... Poi invece a una certa età, da amante del cinema come spettatore per vedere film, mi sono trovato eh, a pensare di poter farlo anch'io, eh, forse eh, pensando... Eh, ehm, vado appresso a mio padre, però la, non è che ho fatto una scuola di cinema, ho fatto una gavetta, ho cominciato come assistente alla regia, eh, prima, eh, so, ho, fatto, ho, lavorato parecchio prima di arrivare. Poi ehm, L'esordio può essere anche attribuito, non lo so, a tante cose, a fortuna eh, o che qualcuno cre- deve credere in te e io non sono uno che ha mai spinto o non sono uno che è prevaricatore, mai. Però ecco, forse proprio questa mia, eh, forse la mia... Eh, forse già, eh, ho avuto dei che stranamente i miei produttori sono sempre stati dei registi parliamo di Pupi Alati il mio primo film Dario Argento il mio film più importante quindi se dei registi mi hanno, hanno creduto in me per dire che, quali, che qualità ce l'avevo o ce l'ho um, właściwie ja byłem bardzo nieśmiały i nie miałem takiego poczucia, że um, będę kontynuować tą ścieżkę kina. To znaczy plan dziadka mojego, który też był w kinie, to są plany, których nie znam. U ojca bałem się być na planie. Także e, mam takie poczucie, że e, ja nie, znaczy było takie wrażenie, że nie będę kontynuował tej ścieżki kina na samym początku. Ale byłem jednak od samego początku w ogóle moich wspomnień z kinem, widzem przede wszystkim, miłośnikiem, jeżeli chodzi o odbieranie treści audiowizualnych, treści treści filmowych, więc w pierwszej kolejności to była po prostu miłość do kina jako patrzenie. A dopiero jako nastolatek pojawiła się może taka druga myśl, że mógłbym pójść ślady taty i rzeczywiście być jakoś tak bardziej praktycznie na tych planach, że ja też będę mógł tworzyć filmy. Tylko w moim przypadku nie mówimy o czymś takim jak ukończenie szkoły filmowej, która dawałaby mi e, akces do tego świata kinowego, tylko po prostu trzeba było wspinać się bardzo powoli i rzetelnie po takiej drabinie całej, czyli od jakiegoś asystenta, asystenta do tego, żeby już skoczyć potem i być tym rzeczywiście samodzielnym reżyserem. I myślę, że w ogóle, żeby zadebiutować filmem e, w takim trudnym świecie, jakim jest świat filmowym, to trzeba mieć przede wszystkim szczęście. I ja tego szczęścia miałem bardzo e, dużo, bo sam nie mam takiej natury sam z siebie, żebym się pchał do robienia rzeczy, a po prostu trafiali mi się producenci, którzy byli zarazem reżyserami. I oni jako, jako reżyserzy widzieli też e, to, co mogę dać, widzieli może mój talent i tutaj też ten dialog się odbywał. Właściwie mój pierwszy film, czyli Macabro, producentem jest reżyser Pupiawati. Mój najważniejszy film, czyli Demon producentem jest Dario Argento. Także tutaj w tym kontakcie wydaje mi się, że też dużo miało to, że właśnie ci moi producenci najważniejsi okazali się być zarazem reżyserami i stwierdzili, że się nadaje. No właśnie, ale kiedy się współpracuje z takimi głośnymi nazwiskami, Dario Argento, Lucio Fulci, y, to w jaki sposób y, można wyrobić sobie swój indywidualny styl? Bo to jest na pewno trudne, kiedy się, e, będąc asystentem, wiadomo, chcemy jak najwięcej nauczyć się od tego doświadczonego wzorca. A co jest z tym indywidualnym głosem? Czy to było mm, trudne wyszukać swój sposób robienia, robienia filmów? Mhm. Quando lavoriamo con nomi eh, di questo calibro, come Dario Argento, come też Mario Bava, prawda? Mario, tak, Mario Bava, eh, Lucio Fulci, e tu fai l'assistente e vuoi imparare da questa persona il meglio più che puoi, però allo stesso tempo eh, vuoi il tuo stile, vuoi essere anche tu come individualità. Come unire le due cose? Mm, domanda, bella domanda. Prima cosa, almeno nel mio caso, uno che fa l'assistente, l'aiuto regista, è un lavoro fare l'aiuto regista, non è che uno sta lì per imparare quello ti viene eh, ti viene, eh, apprendi, però l'assistente o l'aiuto regista devono fare un lavoro e essere bravi in quel lavoro non è facile perché eh, l'aiuto regista ha il comando del set e, e non è facile aver, cioè ci sono quelli bravi e quelli non bravi. Io ho sempre pensato quello, eh, però, che per fare l'aiuto regista tu devi pensare quello che vuole un altro. È difficile. Fare il regista è molto più facile perché pensi quello che vuoi te. E questo, a me mi viene più facile fare il No, mi viene più facile. ossia, Dario Argento ai suoi tempi, poi non so se ne ha conosciuti altri, diceva che io ero l'aiuto regista più bravo d'Europa, <laughs> diceva sempre questo. Ma eh, poi non so se ne ha conosciuti. Però eh, io eh, aiuto regi- con Dario Argento, che era uno che non ti diceva mai quello che voleva se no all'ultimo, quando sì, io capivo benissimo, eh, Dario che io rispetto eh, rispetto ad altri è un vero autore, è un autore, eh, non è un, un film che fa film commerciali come altri registi, è un autore come era mio padre, faceva i suoi film. Eh, Dario, eh, io mi ricordo inferno in America che gli americani eh, ti portavano a vedere un posto, poi un altro e ti dicevano allora quale sceglie? <laughs> E dico aspettate un attimo che qua come successe lui sceglieva, diceva una cosa, poi il giorno dopo diceva no, mi è venuto che è meglio quell'altro e gli americani ti guardavano, guardavano a me come se fosse colpa mia, <laughs> capito come cosa del genere. Quindi è, è abbastanza, ossia decidere per un regista quello che vuole, però io sapendo com'era riuscivo sempre a prevedere eh, quello che succedeva. Eh, ecco. Invece quando, la, quando, sono io la scelta, io ero, eh, ero un regista che potevo avere dubbi eh, fino al momento di andare la mattina alle 8 sul set. A quel punto non mi mettevo mai a dire oddio come faccio sta cosa, la dovevo aver già risolta. Difficilmente se proprio capisci che c'è una cosa che non va, allora ci pensi, se no io ero sempre uno che andava diretto. Insomma. Mm-hmm. Eh, powiem tak. Parlo troppo forte? No, no, no. no. E, bycie asystentem reżysera, pierwszym reżyserem, drugim reżyserem, bycie e, kimś, kto współpracuje z reżyserem, to jest po prostu praca na planie. I to nie jest tak, że idziesz tam, żeby się uczyć. Uczysz się przy okazji. Rzeczywiście jakby cały czas się uczymy, ale jest to szereg zadań do wykonania, bardzo konkretnych i to jest bardzo trudna fucha, szczególnie bycie pierwszym reżyserem, gdzie masz pod kontrolą cały plan. Mało tego, jak się pracuje z takimi osobami, które są, mają taką silną osobowość, no taką osobowość i takim autorem, gdzie naprawdę on nie robi tylko filmy komercyjne, tylko swoją wizję kina, e, tak jak e, w przypadku Dario Argento, no to on potrafił mówić, że ja jestem jego e, najlepszym, właściwie pierwszym reżyserem w Europie w tamtym czasie, dlatego że potrafiłem jakby wiedzieć, przemyśleć, zgadnąć, czasami odgadnąć, co on będzie chciał. I teraz, kiedy jesteś tutaj kimś na zasadzie współpracownika, tak, asystentem czy pierwszym reżyserem, musisz nagle przeskoczyć przeskoczyć do, tak, na taki poziom myślenia, że co ta druga osoba może chcieć. A jak robisz swój własny film, to po prostu trzymasz się swoich myśli. Tak naprawdę bycie reżyserem jest łatwiejsze niż bycie czyimś asystentem czy, czy pierwszym reżyserem, bo tak naprawdę e, musisz ciągle wybierać za tą drugą osobę i musisz też zbierać e, potem niejako cięgi za tą, za tą osobę. E, z Dario Argento też było tak, że on ci bardzo mało mówił, tak jakby konkretów, potrafił zmieniać na ostatnią chwilę i tak było na przykład jak kręciliśmy film Inferno w Stanach, to tam mieliśmy różnego rodzaju przestrzenie nam Amerykanie pokazywali i pytali się, co wybrać. I to było bardzo trudne, żeby to stwierdzić, e, dlatego że właśnie Argento potrafił to zmieniać na ostatnią chwilę i potem oni się na mnie dziwnie patrzyli, tak jak to ja bym coś źle wybrał i tak dalej. A to była taka, taka po prostu osobowość i to nie było łatwe zadanie. I jeżeli chodzi o mnie jako reżysera, to ja miałem tak, że moje wszelkie wątpliwości kończyły się o godzinie 8 w momencie wejścia na plan filmowy. Znaczy ja tego już potem tych wszystkich wątpliwości nie wnosiłem na plan. Raczej po prostu e, do tej chwili mogłem się zastanawiać, martwić i tak dalej, ale już plan filmowy było tego, żeby e, rzeczy wykonywać w praktyce i, i tak do przodu. No to jak już zaczynamy robić swoje filmy, to ja mam takie pytanie odnośnie e, takich bazowych elementów. W momencie, kiedy zaczynamy planować historię albo adaptujemy czyjś e, scenariusz, to jakie elementy muszą się w tej historii znaleźć, żeby mogła się rozwinąć w coś ciekawego? Co przyciągało? Jakie, jakie tam te haczyki w fabule były tymi łapiącymi najbardziej? Kiedy cudzą historię. Tak jest. Quando adottiamo la storia di qualcun altro, no? da un libro, da un racconto, sì. eh, quando lo fai tu, quali sono gli elementi di base che devi prendere per rendere poi la sceneggiatura interessante, il racconto, quello filmico del film interessante? Beh, dipende, io credo che dipenda molto da, sia se scegli un, un libro o un, il soggetto che ti portano. Io di solito eh, non leggevo tutti i soggetti che mi portavano, mi fidavo di alcune persone e leggevo, se no uno passava la vita a leggere cose. Eh, io ho sempre avuto una paura, anche per, anche, anche per questo i, i film del mio genere non li vado a vedere tutti, ne vedo quelli che vale la pena, perché ho sempre paura di trovare qualcosa che poi magari il film non mi piace, ma c'è una cosa che mi rimane dentro e poi la, la, la prendo da un altro, quello non mi piace. Eh, però quando prendo una storia eh, è la storia che ti interessa, poi è logico che, che una storia, un libro cerchi di farlo tuo, ma non è anche vero, lo, lo, adatti a quello che sono le tue impressioni. To bardzo zależy oczywiście od tego materiału wyjściowego, czy to jest książka, czy to jest opowiadanie. W języku włoskim jest też tak, że czyta się, czy w ogóle w branży filmowej włoskiej, takie opowiadania filmowe przed przeczytaniem właściwego scenariusza, żeby w ogóle się tym zająć. To się nazywa soggetto. Także ja miałem tak, że nie czytałem wszystkich tych e, pierwszych wersji. Miałem zaufanych ludzi, którzy to robili e, też często za mnie, już dawali mi ko te konkrety, bo można było spędzić całe życie czytając różne projekty i zastanawiając się, jak je przełożyć. Ale właściwie mogę powiedzieć, że jako twórca i też wydaje mi się, że w tym właśnie gatunku, w którym ja pracuję, w tym rodzaju kina, który ja tworzę, jest jeden taki główny lęk i dlatego też oglądam mało filmów, to znaczy nie mam w tej diecie filmowej bardzo, bardzo dużo filmów z jednego gatunku. Już tłumaczę o co chodzi. Oglądam tylko to, co, co jakby najbardziej mnie interesuje i co warto, i słyszałem, że warto, że nawet jeśli film jest słabszy, ale jest jakaś scena, która jest świetna, e, jakiś coś ciekawego tam jest, że nagle po prostu to weźmiesz sobie i wniesiesz do swojego projektu, że bardzo łatwo się zabiera po prostu tym projektom, to Ci się podoba, tamto, zapożyczasz się i właśnie takich lęków, tych, tych różnych zapożyczeń od innych ludzi, żeby tego nie robić w nadmiarze i też kiedy adaptujesz różnego e, rodzaju historie, no to też to wszystko jest potem jakby już, już w praktyce, tak, tak materiał wyjściowy, to co chcesz opowiedzieć i i, tutaj jakiś konkretny może, może przykład. nam też nie dają żyć trochę. Dobrze, to trzymamy się, lęków, trzymamy się grozy. Chciałabym zapytać o horror, bo nasi słuchacze są y, szczególnie ukierunkowani jakby na te tematy. Lubimy wszyscy horrory, więc chciałabym zapytać, jakie są najważniejsze cechy reżysera, który chce się bawić tym gatunkiem? Jakie predyspozycje trzeba posiadać, żeby zrobić dobry horror? Jak straszyć widzów? Mm -hmm. parlando delle paure, anche qui dei film d'orrore, eh, ti voleva chiedere, secondo te, eh, quali qualità deve avere un cineasta, un regista per fare un buon film d'orrore, per far sapere, far paura agli spettatori? Le qualità di questo artista? Te lo dico regista? con una parola romana, eh. deve essere un fifone, <laughs> deve essere il primo a avere paura, di soffrire di cose... Eh, io so, per esempio sono abbastanza eh, sono pauroso, sempre, mi guardo intorno, eh, sal buio, eh, prima che entro in una stanza eh, ci penso un attimo, eh, per strada la sera mi guardo sempre intorno, insomma... Ehm, ho anche delle fobie che non dirò mai quali sono, <laughs> però va bene, ecco. Bisogna essere fifoni, insomma. Użyję takiego określenia z dialektu e, rzymskiego, to jest słowo fifone, to jest ten pierwszy strachliwy, pierwszy lękliwy. E, trzeba po prostu mieć w sobie w ogóle to poczucie lęku, strachu, żeby móc o tym skutecznie opowiadać. Czyli ja jestem osobą, która ogląda się za siebie zawsze. Na ulicy, jak już się robi troszkę ciemno, wchodzę do jakiegoś pokoju, patrzę po kątach. E, mam różnego rodzaju fobie, których oczywiście Wam w tym momencie nie zdradzę, ale, ale mam. I trzeba po prostu móc odczuwać te rzeczy w pierwszej kolejności, żeby żeby dobrze potem o nich opowiadać. Ja się również zastanawiam nad jedną taką kwestią, bo e, przez ostatnie lata obserwujemy jakiś taki przedziwny spadek mm, włoskich horrorów. Coraz mniej powstaje y, tego typu filmów. Mm, zawsze, kiedy trafiają do Polski, to oglądamy. Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda, bo przecież jest to kraj z przeogromną e, horrorową tradycją. Dlaczego horror przestał się podobać we Włoszech. Mm-hmm. Ti voleva chiedere della produzione horror in Italia. La tradizione c'è ed enorme, ma da quello che vede e anche pochissimi film entrano dall'Italia horror in distribuzione eh, ultimamente. Sì, negli ultimi anni. Eh, eh, agli italiani è smesso di piacere questo genere o i film non si vendono più, tipo che si fanno in Italia? È un po' si... tutte queste, eh, c'è un po' tutta questa cosa eh, sicuramente il cinema è calato, eh, ma ehm, c'è una constatazione da fare. Dalla fine degli anni Ottanta i più grandi produttori in Italia sono stati le televisioni, Mediaset o Rai. E prima i prodotti fatti da loro escono al cinema e poi vanno in televisione, però per andare in televisione da noi non puoi avere i 18 anni di, di, di, di, vieto, quindi hanno portato tutti i prodotti a essere più molli e quindi anche il pubblico si è disamorizzato. Poi il pubblico italiano non è mai stato un fautore dei film, dei film horror, eh, diciamo alla verità anche questa. Eh, chi ha portato anche i film di mio padre non è che hanno mai avuto un grosso successo al cinema, eh, chi ha portato la gente a vedere i film è stato Dario Argento per un periodo, che c'era un certo genere di pubblico che, che, che si è appassionato su quei film lì. Mm-hmm. To jest właściwie złożona sprawa i tutaj będzie kilka czynników. Na pewno ogólnie takie pogorszenie, jeżeli chodzi o włoską produkcję filmową, ale to już jest taka tendencja, która e, ma swoją tradycję. Wydaje mi się, że ona sięga już końca lat 80., kiedy głównymi graczami w branży włoskiej filmowi, e, filmowej, głównymi producentami zostały dwie stacje telewizyjne. Stacja RAI, czyli włoska telewizja publiczna i stacja Mediaset. I teraz oczywiście oni do dzisiaj, jak produkują coś nawet dla kina, e, są takie, takie filmy, ale za zawsze jest to, że potem one będą w telewizji. I to, jak myślisz już po o tym, że potem będzie to oglądać publiczność telewizyjna, że na przykład no, dla telewizji nie może być czegoś takiego, że zakazano od 18 lat i tak dalej, i tak dalej, no to następuje takie rozrzedzenie wielu rzeczy i też rozrzedzony stał się ten horror, ten e, strach, można powiedzieć. E, ale też publiczność włoska, jeśli mamy być tak absolutnie szczerzy, ona też nigdy nie była jakąś taką wielką, nie było tam takich miłośników horroru. Jakby nasze te filmy tak naprawdę trzeba było odpowiednich filmów i twórców. Dario Argento przez moment potrafił jakby swoimi filmami zachęcić pewien typ publiczności, żeby zaczęli do kin chodzić na te horrory. Także to też jest tak zawsze ten, że za granicą bardziej niż w samych Włoszech. W Twoich filmach najbardziej podobają mi się dwa elementy. Przede wszystkim taki horror codzienności, bo potrafisz w swoich produkcjach sprawić, że nawet niepozornie wyglądające dziecko może być przerażające. Z drugiej strony y, jest też bardzo dużo zabaw i jakieś takie takich powiązań pomiędzy innymi filmami. Jedna z Twoich bohaterek ginie w ogóle uduszona taśmą filmową. Więc dlaczego strachy codzienności i dlaczego uważasz, że kino może być zabójcze? Mhm. Allora, due elementi le piacciono di più di tutta la tua opera, eh, li vuole chiamare così, li vuole definire. Uno è l'orrore quotidiano, che le cose semplici, un bambino comune può avere questa qualità horror eh, e l'ha chiamato così, eh, il, l'orrore nel quotidiano. Yeah. Questa è la prima. La seconda è un ehm, livello meta eh, varie citazioni, come il cinema dialoga con se stesso e con la tradizione eh, del cinema horror. Ti fa un esempio, c'è un tuo film dove una delle, protagon- delle, delle ragazze viene eh, strangolata con ehm, la, pellicola. la, pellicola. che questo è proprio il simbolo di questi giochetti. Eh, pensi che anche il cinema no? è come una macchina che, che, che crea l'orrore? Beh, bella, bella brava Brava. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Grazie. ciekawe spostrzeżenia, bardzo Ci za nie dziękuję. Perché są belle queste cose. Bardzo ładnie powiedziane. Guarda, eh, non so, lei forse conosce Gosson, l'ultimo eh, film. Pa, jego ostatni film znasz eh, Gosson? Jeszcze nie miałem. No, ecco, quello c'è proprio tutto quello, la quotidianità. Wszystko to, co powiedziałaś, tam się mieści. È tutto un tak film sulla paura del quotidiano. Lęk taki horror Quello che ti capita in una giornata. To, co ci się może zdarzyć w ciągu jednego dnia, w ciągu normalnego dnia, tam się rodzi horror. E, ehm, è la storia di una donna eh, che... Allora, una donna che ha un grande amore a una certa età eh, va a vivere con questo signore in un posto eh, completamente fuori dalla sua realtà e c'è un giorno, capita un giorno che questo signore va, in giro, va con la macchina fuori, ha un incidente e muore e lei lo avverte da tante cose in quel momento e da quel momento la sua vita cambia. Sogna di fare l'amore con lui mesi dopo e guarda caso rimane incinta. Questa è la storia di questo film. To jest historia, tak żebyś miała obraz e, kobiety jej wielkiej miłości, gdzie ona decyduje się na związek z człowiekiem trochę z innego świata, też człowiekiem e, starszym od niej, który ją zabiera też jakby do e, trochę takiej jakby innej codzienności i ona się musi w niej odnaleźć, to jest pierwsza rzecz, ale ta idylla nie trwa długo, dlatego że ten człowiek ma wypadek samochodowy, ona już wtedy się przeczuwa, że to zagrożenie jest, ale to przeczuwanie właśnie tych duchów się nie kończy, bo kilka miesięcy po tym wypadku ona ona wyobraża sobie, że oni się kochają i na, z tym duchem i zachodzi w ciążę. Stąd ten syn ducha, tak? Go, ghost son. E, I, I tutaj się jakby rozwija cała historia. Questo primo. Seconda domanda, il metacinema, certo, mio, non lo so perché, perché è una constatazione che mi hanno fatto già, ma eh, non mentre li facevo, perché li facevo film dove c'è sempre demoni gli spettatori vanno al cinema e vedono un film che poi succede quello che succede, succede nella sala. Eh, eh, che era mm, la, la, casa con la scala nel buio, lui è, fa la musica di un film, mentre fa la musica di un film succedono delle cose, la regista viene strangolata per la pellicola, perché per me è una fine che dovrebbero fare quasi tutti i registi. <laughs> eh, però poi c'è anche, eh, non mi ricordo quale fosse, c'è c'è, eh, eh, aprono in un castello un sotterraneo, eh, riprendono con la macchina da presa l'apertura di una tomba e il regista che sta lì a riprendere, eh, siccome esce un vampiro vero, si fa mangiare dal vampiro per la contentezza che, di aver trovato questa cosa. <laughs> C'è, c'è, c'è sempre il meta, è molto presente nei miei film il metacinema, non so perché, forse perché eh, nasco da un nonno, o da un padre che hanno ho questo nel sangue, ho la pellicola nel sangue, insomma se mi, se mi pungo non esce fuori. Oggi non so che uscirebbe perché la pellicola non c'è più. <laughs> E, tak, jeżeli chodzi o ten poziom meta, to metakino, no to jest oczywiście e, bardzo trafna konstatacja. Wydaje mi się, że demony tego są najlepszym przykładem, gdzie tam mamy ten dialog pomiędzy tym, co się dzieje sa na sali filmowej, z tym, co na ekranie, to jak się rozlewa właściwie na tą salę kinową, ale nie tylko, bo przecież jest ten film e, La Casa... E, La casa con le scale nel buio. Con la scala nel buio. Con la scala nel buio. The blade, a Blade in the Dark. O, eh. taki jest angielski tytuł. E, Ostrze w ciemności, blade, blade, in the Dark, gdzie przecież tam gra, gra e, bohater muzykę filmową i wtedy dzieją się różne rzeczy. Jest ta reżyserka, która zostaje właśnie zabita poprzez taśmę filmową, uduszoną. Zresztą myślę, że to jest finał, który powinien każdy reżyser. Właściwie wszyscy powinniśmy, my reżyserzy, tak zginąć, uduszeni przez taśmę e, filmową, ale też był inny film, gdzie zamek, schodzenie do podziemi, tam groby i reżyser deser, który otwiera się grób, z niego wychodzi prawdziwy wampir i daje się zjeść temu wampirowi z radości, że rzeczywiście tam znalazł tego bohatera, ale ginie z tego powodu. Także takie, takie makabryczne połączenia e, w, tym, w tej meta, metafilmowości. Ale też e, e, wydaje mi się, że ja nigdy sobie nie zadawałem tego pytania, skąd to jest i nie mam na to wytłumaczenia, ale tutaj chyba wchodzi to, że mój dziadek robił kino, mój ojciec robił kino i że to jest po prostu w mojej krwi, w moim DNA i po prostu w moich żyłach płynie taśma filmowa, że jakby mnie ktoś rozciął, to, e, to, to po prostu tam jest ta taśma. Nie wiem jak teraz, bo się taśmy nie używa, e, co byśmy tam znaleźli, ale że to jest po prostu coś, co tutaj idzie w tej linii rodzinnej. No to na finał zostawiłam pytanie o demony właśnie, to już przywołany przed sekundą tytuł. E, chciałabym zapytać, e, będzie się to składało z dwóch, z e, dwóch części to moje pytanie. Po pierwsze, gdyby pojawił się jakiś amerykański reżyser i chciał zrobić remake <laughs> demonów lub jakiegoś innego twojego filmu, zgodziłbyś się? Czy to jest ekscytująca wizja dla reżysera? To jest pierwsze, mm, pierwsze zagadnienie. A drugie na finał, wydaje mi się cudowne to, że po upływie właśnie 40 lat od premiery konkretnych filmów, nadal pojawiają się odbiorcy, którzy są ciekawi. To chyba najlepszy komplement, jaki może otrzymać reżyser, prawda? E, due cose. La prima è che eh, parlando di demoni, se arrivasse un regista, poi chi potrebbe essere americano, eh, e ti dice voglio fare un remake. Esiste, in questo momento esiste. <laughs> Dosłownie istnieje w tym momencie taki reżyser. Se sei eccitato da questa idea, no. cosa ne <laughs> pensi? No. Nie ma ekscytacji dla remake'ów. No, non amo i remake, non amo i remake, anche perché eh, di solito quelli che ho visto era molto meglio l'originale eh, del remake fatto dopo però se lo vogliono fare eh, problemi loro, <laughs> eh, dare, ci sono i diritti da, da, da, da rispettare, va bene. E, tak naprawdę ja sam jakbym miał wybrać, to nie chciałbym remake'ów. Uważam, że z tego, co, co, co znam jako doświadczenie kinowe, oryginały są zawsze lepsze niż te e, kolejne historie, ale tak naprawdę w przypadku nawet demonów jest cała kwestia praw, które trzeba uszanować, więc jeżeli oni będą to chcieli zrobić i pozyskają prawa, to będzie też poza mną, tak? To się, e, to się też tak może wydarzyć. To, to, to jest po pierwsze. E, la seconda parte della domanda era molti di questi film, di queste esperienze, 40 anni dal, dalla data eh, del, della prima al cinema, eh, dopo 40 anni ritrovi in varie parti anche del mondo, qui anche a Danzica, spettatori molto interessati. È questo il più grande eh, complimento per un regista? Credo spettatori. di sì, credo di sì. Ossia, per me è incredibile, capito? Però devo dire anche una cosa, io parlo adesso più che altro dell'Italia, che è il mio paese dove vedo... Eh, mi è, mi è, capitato, anche non, non, riguardo me, ma proprio riguardo a festival dove vai, che c'è un interessamento eh, per il cinema passato dei giovani. For, la mia domanda è, forse perché oggi il cinema che fanno oggi non li soddisfa più? Domanda, hai capito? Mm-hmm. E, tak, myślę, że to jest ten naj, największy możliwy komplement. Wydaje mi się to naprawdę niesamowite. E, powiem o takim też e, włoskim przykładzie. kiedy różnego rodzaju festiwale odbywają się we Włoszech, widzę, że jest ogromne zainteresowanie młodych ludzi tym właśnie kinem sprzed lat. I tutaj ja zadaję pytanie. E, czy to jest tak, że po prostu to najnowsze kino już ich nie satysfakcjonuje, nie ma tych bodźców? I to jest to pytanie, które ja sobie zadaję. Co jest tym nowym kinem, że oni szukają w przeszłości? Però ecco, c'è questo interesse che... Vabbè, e poi diciamo anche la verità, eh... Demoni è un film eh, che, che, che, ormai è diventato nella storia del cinema, eh, mi ricordo già quando era 15-20 anni fa, eh, sono andato a un festival ma mi hanno invitato eh, un festival che era a Porto Alegre, eh, in Brasile, eh, dove, dove, c'era il catalogo, non lo sapevo, ma c'è mm, un catalogo dei film era così spesso, una cosa monumentale. E il mio demone era messo tra i film, eh, non, non, mi ricordo ma dico cavolo, <laughs> è messo con i film, non so, Forrest Gump, eh, capito? C'era vicino, come per dire eh, che era un film importante, capito? Quindi dice si vede che, si vede che c'è un amore, c'è sta, ehm, hanno fatto, siamo stati invitati a, dove era? Vicino Miami, a, non mi ricordo il posto, una cittadina vicino Miami, eh, che, dove facevano una convention su demoni. Hanno, perché era il ventennale o il trentennale negli Stati Uniti, in eh, California, invitati tutti gli attori che ancora c'erano per il, per il ventennale di Deboli, lì per lì ti viene da ridere, poi dici cacchio, si vede che, che, che è un film che ha toccato. E, też mam takie poczucie, że demony już przeszły do historii kina i że to jest ten najważniejszy film. 15, gdzieś 20 lat temu, na przykład na festiwalu w Brazylii, e, pamiętam, że był taki katalog, on miał taki, był bardzo gruby, taki rzeczywiście monumentalny, można wręcz powiedzieć. I tam jak zobaczyłem, jak demony są opisane i obok jakich filmów stoją, typu tu masz demona, tu masz Foresta Gampa, to zrozumiałem jakby ten aspekt e, kultowości. I też e, e, inny przykład. E, w Kalifornii zrealizowali z okazji 20-lecia filmu specjalną taką wydarzenie po prostu z okazji 20-lecia, taką convention, tak jak to, to się mówi, gdzie zaprosili aktorów, jeszcze żyjących współpracowników. No i to jest to zainteresowanie, że ty sobie mówisz, kurczę, no chyba udało się zrobić coś wartego uwagi, tak? Jakby wow. No to będę życzyła na resztę festiwalu samych wspaniałych emocji i cudownych spotkań z widzami, bo no, możliwość zobaczenia się na żywo i porozmawiania jest bezcenna, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ringraziamo moltissimo per l'intervista, ti auguro che tutto questo tempo che passerai ancora qui eh, sia molto riuscito, ma anche le proiezioni siano riuscite dei tuoi film con eh, pubblico Grazie. interessato. Grazie, grazie tanto. Bardzo dziękuję. Dziękuję. finished? That's it, man. game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!